Azaroak amabik gaur artea da, eta hau berrio nalpistegia duzue, berrio zahar erratiaren albiste mankitzuna, ze titularrarekin irekitzen dugu gaurko albistegia, xabi. Bai, e, udaleko giza kultur zerbitzuetara zarbidea, itxita, etxaburua kaletik. Euskara, kultura, kirolak eta berdintasun zerbitzuetara sarbide zuzena, itxi, itxi da. Orain, sarrera, auzo ulegotik egingo da, eta auzo ulegoan bertan, teknikariekin zita eskatu beharkute zerbitzuen erabitzaileak. Horrutegi berriak ezu kulturguneko aktibitatea baldintzatuko azken finean kulturgunea atxalde zirekita jarretuko du eta. Eta Euskarazkoa bestien tailerra kulturgunean. Berriozarko aurre eskolako ziba guraso elkarteak Euskarazko bestien eta jolasen tailerra antolatu du gaur. Kulturgunean ingo da eta zaroren amalauean ostegunarekin aurre eskolan bertan biak, harratxiko seietan databitan, txikitsuei dauzkien joku naiz abestiak landuko dira aur izkeraren lanketak ere, bere tarte izango du aipaturiko tailerrean. Eta bihar, aste azkenarekin, Ateneo taldea kulturgunen. Bai Xabi, bihar arratseko zazpetan kulturgunean bilduko dira bibir sinokon esperantza ezen duen ez da baidagaiaz hausnartzeko. Eta bihar ere, Josu Zimeneze korbelazpiko jaikuak liburu aurkeztuko du. Ilaren amairuan, zazpi territan asteazkenarekin, hau zolan liburu den da zarrean ingo da aurkezpena aurkezpenarekin bat, haiku, irakurraldia. eta kontsumismoak kontsumitzen zaitu horisek gazte asamblada kantolaturiko jardunaldiak. Kontsumista ez den kontzentzea sortze aldera gazte asamblada kontsumismoaren inguruko jardunaldiak antolatu ditu azaroa eta bendua bitarte, hainbat bideo ez eta tailer egingo dira asteazken honetan, bihar, arratxeko zazbitan gaztelekuan, los 80 drogas sida irrok dokumentala proiektatuko dute proiektuaren ostean, ez bultzatuko da. Eta orain e, eh, sukaldaritza ikastaro e, eh, ikastaroa zulo lai elkartean zorrokak antolatua aipatuko dugu. Oiko sukalde batean lehen, lehen gaiei zukoa ateratzeko moduak sei saiotan irakatsiko dira zaroren amaustean, ustiral honetan, izanen da sukaldaritzako ikastaroko lehenengo saioa zortzit herrietan, puntu puntuan, zulo alai elkartean mango zaio hasiera izenamateko mateko ekia eko dendan, edo sei bost zortzi, oita emeretzi, zazpi bat, oita mazazpi, zenbakian prezioa bost eurokoa izango da. Eta eh, Guraldiaz mintzatzeko unea dugu orain zer dio gaurko iragarpenak garazi. Baixai bat, zirua odeitxu edo oso oditxu egongo dela noizuinka euria gindezake bat ipat arratsalde gauean ipar mendebaldeko aizea ulbizia ibiliko da gaurkoan eta temperaturei dagokionez maksimoaren igoera eskaza izanen da gaurkoan. Eskerrik asko garazi. Eskerrik asko garazi. Eta hau itzen da guztia gaurko albestegiari dagokionez, informazio gehiago datu zen orduetan, berriozar erratiaren sintonian FM-ko egun puntu zortzian edo ordu interneten euskiplaza.neten. Thank